قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين Sema, enyi watu, ikiwa nyinyi mnayoshaka katika dini yangu, basi mimi siwaabudu mnaowaabudu nyinyi badala ya Mwenyezi Mungu. Lakini mimi namwabudu Mwenyezi Mungu anayekufisheni na nimeamrishwa niwe miongoni mwa waumini. وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين Na uelekeze uso wako kwenye dini ya kweli wala usiwe katika washirikina. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين Na wala usiwaombe wasiokuwa Mwenyezi Mungu ambao hawakufai kitu wala hawakudhuru. Ukifanya hivyo basi utakuwa miongoni mwa waliodhulumu. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم Na Mwenyezi Mungu akikuhusisha madhara basi hapana kukuondolea ila yeye. Na akikutakia kheri basi hapana awezaye kurudisha fadhila yake. huifikisha kwa amtakaye katika waja wake na yeye ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu Qul ya ayuhan nas qad jaakumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha وما انا عليكم بوكيل Sema, enyi watu, haki imekwisha kukujieni kutoka kwa Mola wenu mlezi. Basi anayeongoka anaongoka kwa faida ya nafsi yake, na anayepotea anapotea kwa hasara ya nafsi yake. Na mimi si mwakilishi juu yenu. واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين Na wewe fuate yanayofunuliwa kwako kwa wahi. Na vumilia mpaka Mwenyezi Mungu wa hukumu na yeye ndiye mbora wa mahakimu. الله أكبر الله أكبر لا ikiwa mnashaka na ukweli wa dini niliyotumwa kuleta kwenu, basi jueni kuwa kama mtavutia shaka mimi kabisa sitoabudu hayo masanamu mnayoyaabudu bali la Mwenyezi Mungu. Lakini mimi namwabudu Mwenyezi Mungu ambaye mambo yenu yote yapo mikononi mwake. Yeye ndiye anayekutoeni roho na yeye ameniamrisha niwe katika wanaomwamini yeye. Ewe nabii, simama sawa sawa umwelekee Mwenyezi Mungu vilivyo wala usijitie katika miongoni mwa waliomshirikisha Mwenyezi Mungu. Epukana nao na uwe mbali nao, wewe na waumini wanaokufuata. Wala usimkimbilie kwa kumomba na kumwabudu yoyote asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Hao hawakuletei manufaa wala madhara. Ukifanya hayo inakuwa umekwisha ingia miongoni mwa washirikina waliodhulumu. Na anayokatazwa nabii ndiyo wanakatazwa umma wake wote na hivyo ndiyo ukomo wa kukanya. Kwani kumkanya ambaye hayomkiniki kutenda anachokanywa ndiyo hadi ya kukanya. Ewe nabii, yakikusibu madhara kutoka kwa Mwenyezi Mungu hapana wa kuyaondoa ila yeye na akikujalia kheri hapana anayeweza kukunyima yoyote kwani yeye anagawa kheri kuwapa waja wake kwa fadhila yake na yeye subhanahu ni mkunjufu wa maghfira mkuu wa rehema Ewe mtume, fikisha wito wa Mwenyezi Mungu kwa watu wote na waambie enyi watu, hakika Mwenyezi Mungu amekuteremshieni sheria ya haki kutokana naye. Anaitaka kuongoka basi afanye haraka, kwani faida ya uongofu wake utamrejea mwenyewe na mwenye kushikilia upotovu utamwangukia mwenyewe. Na mimi sikuwakilishwa ni kulazimisheni muamini wala kukutawalini. Ewe mtume, thibiti juu ya dini ya haki na fuata wahi ulioteremshiwa nawe uwe na subra kwa maudhi yanayokufika kwa ajili ya njia ya dawa yani wito mpaka Mwenyezi Mungu ahukumu baina yako na wao kwa vile alivyokuahidi kuwa atawapa ushindi waumini na watahizika makafiri na yeye ndiye mbora wa mahakimu